Good morning everybody. Witam wszystkich. Glad to be here again. Cieszę się, że mogę tu być. Good to see uh, many faces again that were there yesterday as well. Dobrze widzieć znowu znajome twarze i osoby, które były już wczoraj. So today it's the feast of Pentecost. Dzisiaj są zielone świątki. So we're talk about that. Więc porozmawiamy o tym. And many churches like this one are today also celebrating this feast. Wiele kościołów takich jak ten też obchodzą to święto dzisiaj. And for them it's the most important or one of the most important feasts of the year. I jest to jedno z najważniejszych świąt roku. I think that's because the the pouring out of the Holy Spirit is one of the most tangible things that Myślę, happens. że to dlatego, że wylanie Ducha Świętego to jedna z najbardziej namacalnych rzeczy, jaką mamy w Kościele. Well, why I say it's tangible? Dlaczego mówię, że jest namacalna? You cannot really see or grab the Holy Spirit, Nie widzimy ani nie możemy dotknąć Ducha Świętego, but still we can sense it. ale możemy go wyczuć. But is the Holy Spirit an it? Ale czy Duch Święty to to? Well, I say no. Actually, the Holy Spirit is a person. Ja mówię nie, ja mówię, że Duch Święty to osoba. And when we look at the Bible, we see that the Bible says that God existing of three parts. W Biblii widzimy, że Bóg składa się z trzech części. And he is the Father, the Son and the Holy Spirit. Ojciec, Syn i Duch Święty. So the Holy Spirit actually is the same or equal to God. Duch Święty jest taki sam, jest równy Bogu. And we as humans, a my jako ludzie, we are created in the same way as God. Jesteśmy stworzeni w ten sam sposób jak Bóg. We are created after his image. Jesteśmy stworzeni na jego obraz. And we also consist of three parts. I też składamy się z trzech części. And we consist from a body, a soul and a spirit. Składamy się z ciała, duszy i ducha. And you can read here the, the text where it says that uh, we are created after his image. Możecie tu przeczytać, że jesteśmy stworzeni na jego obraz. Maybe you can read it. Mm -hmm. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyjmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. So we have our body, our soul and our spirit. Mamy ciało, ducha i duszę. When we as human beings my jako ludzie accept that the offer of Jesus at the cross kiedy zaakceptujemy ofiarę Jezusa na krzyżu, was also for our sins, że umarł za nasze grzechy, then we become born again, as we call it. to wtedy rodzimy się na nowo. And at that moment when we are born again, i w momencie kiedy rodzimy się na nowo, our spirit is reconnected to the spirit of God. Nasz duch łączy się znowu z Bogiem we all know, I think, that when Adam and Eve were in the Garden of Eden, wszyscy chyba wiemy, że kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden, and they took from the fruit that they were not supposed to eat, i zjedli owoc, którego nie powinni byli zjeść, they spiritually died, umarli duchowo, and the spirit they had was disconnected from God. I duch, który, którego mieli, odłączył się od Boga. So when we are reborn, więc kiedy jesteśmy odrodzeni, this disconnected spirit, this, ten this, odłączony duch, this connection that was blocked is open again. Znowu się łączy. It's also when we read in the Bible at the cross when the the veil was torn at the cross. Mhm. Czytamy też kiedy była rozdarta zasłona. The big curtain, it mm -hmm. was ripped apart. Kiedy zasłona została rozdarta, the road was open again. So we can connect Droga była znowu otwarta i możemy znowu się połączyć z Bogiem. And the Bible says that as long as we stay in Jesus, i Biblia mówi, że tak długo jak jesteśmy w Jezusie, and we stay in his love, tak długo jak jesteśmy w jego miłości, that God will stay in us. Tak długo Bóg będzie w nas. And we can read that in 1 John 4 verse 16. Możemy to przeczytać w pierwszym liście Jana? Can you 1 John mm -hmm. chapter 4 verse 16. Rozdział 4 werset 16. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. And the love we are talking about is the love that Jesus showed when he died on the cross. I miłość, o której mówimy, to miłość, którą Jezus okazał na krzyżu. And as long as we keep accepting that we need this offer, i tak długo jak akceptujemy to, że my potrzebujemy jego ofiary, we will stay in his love. Będziemy w jego miłości. And his love will stay inside of us. A jego miłość będzie w nas. So then God lives in us. Więc Bóg żyje w nas. And that is great news, I think. I to jest wspaniała wiadomość. Because that's really special. God is in us. Bo to jest naprawdę coś specjalnego. Bóg jest w nas. Well, if you think about it, kiedy o tym pomyślisz, it's mind blowing. To jest niewyobrażalne. God himself is living in us. Bóg żyje w nas. By his Holy Spirit. Przez Ducha Świętego. But what or who is this Holy Spirit? Ale czym lub kim jest ten Duch Święty? It's very obvious when you talk about the Holy Spirit that you want to talk about the disciples in the room. Jest to dość oczywiste, że kiedy rozmawiamy o Duchu Świętym, trzeba też porozmawiać o apostołach. But the Holy Spirit was there already long before that. Ale Duch Święty był przed apostołami jeszcze. So let's look at an occasion in the Old Testament. Spójrzmy w Starym Testamencie, where we can see the Holy Spirit in action gdzie widzimy Ducha Świętego w akcji. We will read from the second book of Chronicles, chapter 5, verse 7 till 14. Druga Księga Kronik, rozdział 5, wersy, wersety 7 do 14. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów. A cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne przed sanktuarium poza arką. Z zewnątrz jednak nie były widoczne. Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. W arce zaś nie było nic oprócz dwóch, dwóch tablic, tablic przymierza, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany. Wszyscy lewici śpiewający, Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia – ubrani w bisior. Stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos, wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. Tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Myślę, że to jest świetny przykład tego, jak Bóg chce działać w naszych życiach. And I will tell you why. I teraz powiem wam dlaczego. When you look at the text closely, first you will see that the ark of the covenant was brought back into the temple. Kiedy uważnie czytasz ten tekst, to najpierw zauważasz, że arka została przyniesiona z powrotem do świątyni. And the ark only contains the two tablets with the law. I że miała w sobie tylko dwie tablice. And the Bible says that Jesus fulfilled the law. A Biblia mówi, że Jezus spełnił prawo. And he gave us a new covenant with just two rules. I dał nam nowe przykazanie tylko z dwoma zasadami. It says love God above all. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. And your neighbor as yourself. I będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. The short version. <laughs> And when we accept the offering of Jesus at the cross, I kiedy akceptujemy ofiarę Jezusa na krzyżu, we will bring this new laws in our life. Wprowadzamy te prawa do naszego życia. With other words, we bring this new ark into our temple. Innymi słowy, wprowadzamy arkę do naszej świątyni. As we know, the Bible says that our body acts as a temple for God. Tak jak pisze w Biblii, że nasze ciało jest świątynią dla Boga. And the second thing we see is also important. I druga rzecz, którą widzimy też jest ważna. We read in verse 11 about the priests. Czytamy o kapłanach. I will just switch it back so you can read along. And we read in verse 11 w um, wersie 11 czytamy two things about the priests. Dwie rzeczy o kapłanach. They have consecrated themselves regardless of their division. Oni podzielili się zrównali się ze sobą bez żadnego podziału na zmiany, tak jak pisze. And that means that they gave their lives to God and they acted as a unity. I to znaczy, że oni oddali swoje życia Bogu i działali jako jedno. So they put God in the number one position in their lives. Dali Boga na pierwsze miejsce w swoim życiu. And they focused more on that or made that more important than they focused on the differences they had among each other. I skupili się na nim bardziej niż na różnicach, jakie mieli między sobą. And the second thing is that they withdrew themselves from the place. I druga rzecz to, że usunęli się z tego miejsca. And I think for most of us we can understand the first point. It's quite easy. I myślę, że większość z nas rozumie pierwszą część, to jest dosyć proste. We can understand why that is important. Rozumiemy dlaczego to jest ważne. But what's the meaning of the second thing? Ale co znaczy druga rzecz? Where they withdrew themselves from the place. Kiedy usunęli się ze świątyni, odsunęli się. Um, under the law, według prawa, the priest had a major role in being, being the intermediary between God and the people. Kapłani byli pośrednikami między Bogiem a ludźmi. And the priests used to be the ones that consecrated themselves for God. I oni poświęcali się dla Boga. And they were trying to be obedient to the law. I słuchali się prawa. And they had to see that the law was uh, followed. I, musie, I musieli też przestrzegać tego prawa. And the priests were the only one that were allowed to go into the holy of holy. I kapłani to były, byli jedynymi osobami, którzy mogli pójść w miejsce najświętsze. And that was inside the temple. Które było w środku świątyni. So that means that the priests were the only ones that were allowed to seek the face of God. To znaczy, że kapłani byli jedyni, jedynymi, którzy mogli widzieć Boga. And to be in his presence. I być w jego obecności. And when we read that they had to withdraw themselves. I kiedy czytamy, że oni wyszli ze świątyni, it also means that the human works were removed from the temple. Znaczy to też, że praca człowieka została usunięta ze świątyni. And at that moment when the human works were removed from the temple, i kiedy praca ludzi została usunięta ze świątyni, that was the moment when God was able to come in. Bóg mógł tam wejść. And we read that his glory filled the temple. I czytamy, że jego chwała wypełniła świątynię. Then the third thing we read Trzecią rzecz, którą czytamy, is that they started singing. To, że zaczęli śpiewać. They started to sing songs of praise. Zaczęli śpiewać pieśni pochwalne and thanks i dziękczynne. And they did it all together. I robili to razem. And then the Lord himself filled the temple. I wtedy Bóg wypełnił świątynię. And we see that uh, once he came in, the, the priests could not do their service anymore. I widzimy, że kiedy Bóg wszedł do świątyni, kapłani nie mogli kontynuować swojej pracy tam. So, if our body is a temple, jeśli nasze ciało jest świątynią, and we remove the priest or the intermediaries from our lives, i usuwamy z naszego życia kapłanów i pośredników, when we start to live in unity, kiedy zaczynamy żyć w jedności, and we give praise to God, i chwalimy Boga, the glory of God will also fill our temple. Jego chwała wypełni nasze świątynie. And the Holy Spirit will fill our lives. I Duch Święty wypełni nasze życia. But to remove the priests and the intermediaries in our lives. Ale żeby usunąć tych pośredników z naszego życia. I think there are two meanings in that. Myślę, że są dwa znaczenia tego. First one is quite literally. Pierwsze jest dosłowne. There is no priest or intermediate uh, needed anymore. Żaden kapłan ani żaden pośrednik nie jest już potrzebny. So They are not needed anymore to seek the presence of God. Nie są już potrzebni, żeby szukać obecności Bożej. Because you are the one, the person of interest to God. Bo wy jesteście osobami, którymi Bóg się interesuje. And he wants to be in a relationship with you. I chce być w relacji z wami. He wants to be in you and with you. Chce być w was i z wami. So you can talk and interact with him directly. Więc może, możecie z nim rozmawiać bezpośrednio. You can talk to God. Możesz rozmawiać z Bogiem. And God can talk to you. A Bóg może rozmawiać z tobą. And you also are the one that he loved and he saved by his grace. I wy jesteście tymi, którzy, których on kocha i którzy są uratowani przez jego chwałę, przez so, jego łaskę. So no pastor, no priest, żaden pastor, żaden kapłan, no saint, no pope or anyone, żaden święty, żaden papież can take that role nie może przyjąć tej roli. It is your responsibility to jest twoja odpowiedzialność, to maintain that direct one-to-one relationship. żeby utrzymać tą bezpośrednią relację z Bogiem, jeden and, do jednego. And your responsibility to stay connected with Christ Jesus. I to jest twoja odpowiedzialność, żeby zostać, żeby być połączonym z Jezusem. And the second meaning of the priests withdrawing themselves I drugie znaczenie kapłanów opuszczających świątynię is that we should not work from our own flesh to for God. To znaczy, że nie powinniśmy działać z własnego ciała dla Boga. You should only do what God wants you to do. Powinniśmy robić tylko to, co Bóg chce, żebyśmy robili. Then only his work and his love can flow through you. I wtedy jego praca, i jego miłość może przepływać przez ciebie. And his Holy Spirit can work through you. I Duch Święty może działać przez ciebie. And we often sing or hear uh, religious songs or sayings. Często śpiewamy albo słyszymy po takie powiedzenia. And it says something like more of you and less of me in my life. Coś w stylu mniej, mniej mnie, a więcej ciebie w moim życiu. And it sounds beautiful, but it's not really correct. To brzmi pięknie, ale nie jest właściwe. Because God created you just as you are. Bo Bóg stworzył cię takim jakim jesteś. So you can also be who you are and how you are. Więc powinieneś być tym kim jesteś i jakim jesteś. You should not be less. Nie powinno być cię mniej. Because you are a child of the king. Bo jesteś dzieckiem króla. So just act like one. Więc zachowuj się jak jedno. You are a child of the king. Jesteś dzieckiem króla. You really should consider that. Powinniście się nad tym zastanowić. Mm, you could better say in these songs or these sayings. Lepiej byłoby powiedzieć. That there should be less world inside of you że powinno być mniej świata w and tobie. more God of, inside of you and through you. A więcej Boga w tobie. So you can have that and you can be like that. Możesz taki być, możesz to mieć. Just as long as you stay in his love. Dopóki zostajesz w jego miłości. And I think this part of the Old Testament I myślę, że ta część Starego Testamentu is a great example of God's Holy Spirit entering the human world to świetny przykład na działalność Ducha Świętego w świecie ludzkim. And of course there are more examples in the Bible to find where the Holy Spirit is already there. Jest oczywiście więcej przykładów w Biblii Ducha Świętego. Because the Holy Spirit was already there always. Bo Duch Święty zawsze był. And some people think he was created Niektórzy myślą, że został stworzony just after the, the die, death of Jesus at the cross. Po śmierci Jezusa na krzyżu. And after Jesus went to heaven. i po do nieba Jezusa. But look at verse 1 and 2 in the Bible. And we can read immediately in verse 2 that it says that the Holy Spirit of God was hovering over the waters. Możemy przeczytać, że Duch Boży unosił się nad wodami. And there are many other places in the Bible where you can see that God interacts with human beings through his Holy Spirit. I w wielu innych miejscach Biblii Bóg działa z ludźmi poprzez swój, swojego ducha. But that was in the Old Testament. A to było w Starym Testamencie. So let's take it back to now. Więc wróćmy do tego, co jest teraz. We celebrated that mankind received the Holy Spirit. Świętujemy to, że y, ludzkość otrzymała Ducha Świętego. Just like Jesus promised that the Holy Spirit would come. Tak jak Jezus obiecał, że Duch Święty przyjdzie. And it was first revealed by the tongues of fire on the heads of the disciples. I pierwszy raz objawiło się to językami ognia na głowach apostołów. I think Jacek just read that part, right? Myślę, że Jacek niedawno czytał ten yeah, fragment. Polish is not too good, but <laughs> dzisiaj. <laughs> so at this moment we do not really see that anymore. Dzisiaj the, nie widzimy tych języków ognia. I mean the, the fire on the heads of people. Nie widzimy tego. Maybe you've seen it, but I've never seen it. Może wy to widzieliście, ja nie. And my thoughts are that these tongues of fire, they represent um, something that happened to the disciples. Ja myślę, że te języki ognia reprezentowały coś, co stało się apostołom. Often you see in the Bible that when there is a fire that God is revealing themselves. Często w Biblii, kiedy jest ogień, to Bóg się objawia. And in this case I think it was there because the disciples were purified. I w tym wypadku myślę, że był tam, ponieważ apostołowie byli oczyszczeni. They were cleansed and they started to be really passionate about the love of God. Zaczynali być bardzo zaczynali się bardzo pasjonować Bożą miłością. Just like the priests in the Old Testament were cleansed before God. Tak jak kapłani w Starym Testamencie byli oczyszczeni przed Bogiem. This time the disciples were cleansed and they were purified. Tym razem to apostołowie byli oczyszczeni. And in a way from that moment on, God sort of took over their lives. Od tamtego momentu Bóg przejął ich życia. And he started to explain himself and reveal himself to the people. I zaczął się objawiać i wyjaśniać siebie ludziom. And we read that the Holy Spirit connected to everybody in the area. I czytamy, że Duch Święty połączył się ze wszystkimi w okolicy. And he was talking to them in their own language. I mówił do nich ich własnymi językami. And he really touched their lives. I poruszał ich życia. And we read that a lot of people were converted. Czytamy, że wielu ludzi się nawróciło. And they surrendered their lives once they were touched by the Holy Spirit. I oddali swoje życia, kiedy zostali dotknięci przez Ducha Świętego. And again, there were many places in the Bible where we can read that God revealed himself to show that he was there. W wielu miejscach w Biblii widzimy, że Bóg się objawił, żeby pokazać, że jest. And there he also used the fire. I że często używał ognia. And I think that is just like what I said, the, the, that is what the tongues of fire are. I to jest, myślę, że to właśnie tym są te języki ognia. For because before that moment the disciples did not have the Holy Spirit. Bo przed, przed tym apostołowie nie mieli Ducha Świętego. But then we see that the wind comes in and the fire start to appear. Ale wtedy pojawia się wiatr i ogień. And I think this fire on the heads just marked the moment. I myślę, że ten ogień po prostu oznaczył moment. Because later on we read that the disciples were still doing all kind of miracles. Bo potem dalej czytamy, że apostołowie robili cuda. And they were still used by God. I dalej byli używani przez Boga. But we never read that the tongues of fire were still there. Ale nie czytamy, że języki ognia dalej tam były. But still the Holy Spirit was doing its job. It was working. Ale Duch Święty dalej tam był i robił robotę. And when you look closely at what happened at the disciples, i kiedy spojrzymy dokładnie na to, co stało się z apostołami and when the Holy Spirit is working through them, i jak Duch Święty przez nich działał, we see the few things that were happening. widzimy kilka rzeczy. First, we see that they are purified. Najpierw widzimy, że się oczyścili. We read that the wind and the fire filled the place. Czytamy, że wiatr i ogień wypełniły miejsce. And they were hiding there. Gdzie oni się ukrywali? Just realize that they were hiding in a place just like and waiting for Jesus like Jesus told them to. Oni się ukrywali i czekali na Jezusa. And they were obedient to that word and they had waited there for a long time already. I oni byli posłuszni sło słowom Jezusa, że mają na niego czekać. But they were expecting something to happen like Jesus said. Oni się spodziewali, że coś się stanie, tak jak Jezus powiedział. And then they were suddenly purified So they could be used in the service of the Holy Spirit. A potem nagle zostali oczyszczeni, żeby Bóg mógł przez nich działać. Then we see that the Holy Spirit gave them courage. Potem widzimy, że Duch Święty dał im odwagę. Because they were hiding there in that upper room not for no reason. They were afraid. Oni się ukrywali nie bez powodu, oni się bali. But suddenly they got courage and they went outside. Ale nagle otrzymali odwagę i wyszli. I już się nie bali, przynajmniej nie czytamy, że się bali. They just started doing what the Holy Spirit told them to do. Zaczęli robić to, co Duch Święty im mówił, żeby robili. And we can then conclude that they were driven by the love of God. Oni działali przez miłość Bożą. They really loved the people they were talking to. Oni kochali ludzi, do których mówili. And they loved them with the passion of God. I kochali ich miłością Bożą. Because I don't think that they would love all these people from their personal flesh. Bo nie uważam, żeby oni kochali tych wszystkich ludzi ze swojego ciała. But we know that God loves every man on earth. Ale wiemy, że Bóg kocha każdego człowieka na ziemi. So the Holy Spirit loves them too. Więc Duch Święty też wszystkich kocha. And they knew how to talk to these people in a way that they could surrender their lives to God. Oni wiedzieli, jak rozmawiać z tymi ludźmi, żeby oni oddali swoje życia Bogu. So they really spoke in a way that they could show the love of God. Mówili w sposób, dzięki któremu pokazywali miłość Bożą. And then we see that they also used the gifts of the Holy Spirit. I widzimy też, że używali dary Ducha Świętego. They used the gifts to benefit to the people they connected with. Używali ich na korzyść ludzi, z którymi się łączyli. And we see that using the gifts is always done in that way to help the other people and show their lo God's love for them. I widzimy, że dary Ducha Świętego zawsze są użyte w ten sposób, żeby pokazać Bożą miłość i żeby pomóc ludziom. Sometimes we see that they healed somebody. Hmm? They healed somebody. Czasem widzimy, że kogoś uleczyli. Sometimes the people were delivered from from demons. Czasem ludzie byli uwalniani od demonów. They spoke in weird languages, in tongues. Mówili w różnych dziwnych językach. But they always used the gifts of the Holy Spirit with a purpose. Ale zawsze używali darów Ducha Świętego w celu. It was not just to show off. To nie było po to, żeby się pokazać. So, if we wrap it up, we could say that the disciples really received the freedom to love, love people like Jesus did. Możemy podsumować, że apostołowie dostali miłość, dostali wolność, żeby kochać ludzi tak jak kochał ich Jezus. And second, that they were able to serve God with them. I wolność do służenia ludziom. And I think that's also why we receive the Holy Spirit. I myślę, że też dlatego my otrzymujemy Ducha Świętego. And of course there are also some personal benefits that we have from having the Holy Spirit. Są niektóre osobiste korzyści, które mamy dzięki Duchowi Świętemu. Because we know that when you are connected by the Holy Spirit to God, bo wiemy, że kiedy jesteś przez Ducha Świętego połączony z Bogiem, that will give you peace and comfort and joy da ci to radość, spokój, and different powers, etc. Różne moce. But of course, um, we also have received this new command. Ale otrzymaliśmy też nowe przykazanie. To love God above all and your neighbor as yourself. Żeby kochać Boga ponad wszystko i swojego bliźniego jak siebie samego. And we can love our neighbors because of the love of God that is in us. I my kochamy naszych bliźnich dzięki miłości Bożej, która jest w nas. And the Holy Spirit also equips us with all kind of uh, gifts and tools. I Duch Święty daje nam różne narzędzia i różne dary. And yesterday I explained there are about 18 different gifts in the Bible. Wczoraj tłumaczyłem, że jest około 18 różnych darów w Biblii. And we read in the Bible that the gifts were uh, handed out to the people just like the Holy Spirit wanted them to be. I czytamy w Biblii, że dary były rozdawane tak jak Duch Święty chciał. And he gives a uh, gift uh, one gift to one person and another to another person. Że był dawany jeden dar jednej osobie i inny innej. But that's just how the Holy Spirit wanted it. Bo tak chciał Duch Święty. And though there are now 18 gifts described in the Bible, jest opisanych 18 darów w Biblii. I think there may be even more later on in life. Myślę, że może być ich więcej. But they are not in the Bible now. Ale nie ma ich w Biblii. But we can read in the Bible that the Bible says we can do the same things as Jesus. Ale możemy w Biblii przeczytać, że możemy robić te same rzeczy, które robił Jezus. And maybe even more than that if we stay in his love and service. I nawet więcej, jeśli będziemy w jego miłości. And as we are made to the image of God, as we just read. I tak jak jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże. And we know that God can do anything. Wiemy, że Bóg może zrobić wszystko. And I believe that new signs and wonders may come. I wierzę, że nowe znaki i nowe cuda będą przychodzić. When the time that Jesus comes back is come, getting closer. Tak jak czas, kiedy Jezus przyjdzie, się zbliża. And maybe that's not the case, but I believe that great things will do, be uh, be shown when the time that Jesus comes is getting closer. Może tak nie będzie, ale ja wierzę, że wielkie rzeczy będą się pokazywać. So we should be open to that. Hmm? We should be open to that. Musimy być na to otwarty, otwarci. When the Holy Spirit is moving, we should Kiedy Duch Święty porusza, we should not push it away. Nie powinniśmy go odrzucać. We should really investigate, hey, is this from God or not? Zawsze powinniśmy zastanawiać się, czy to jest od Boga, czy nie. So Be prepared for that. Więc bądźcie na to gotowi. Well, also some people think that the gifts of the Holy Spirit are also only for certain people. Niektórzy myślą, że dary Ducha Świętego są tylko dla niektórych ludzi. But I don't think that is correct because I cannot read that in the Bible anywhere. Ale ja uważam, że to nie jest prawdą, bo nie przeczytałem tego nigdzie w Biblii. What I can read in the Bible to co mogę zobaczyć w Biblii is that when you are a child of God to że kiedy jesteś dzieckiem Bożym and when you accepted Jesus as your savior, kiedy akceptujesz Jezusa jako swojego zbawiciela, then you can also receive the Holy Spirit. Wtedy otrzymujesz Ducha Świętego. Actually, you already have him. Tak naprawdę to już go masz. Because when you reborn, your spirit was reconnected to the spirit of God. Bo kiedy zostałeś narodzony na nowo, twoja dusza połączyła się znowu z Bogiem. But maybe you have not allowed him to reveal himself. Ale może nie dałeś mu się objawić. Or you not allowed him to fill your temple Może nie dałeś mu wypełnić swojej świątyni with his glory and his love. jego chwałą i jego miłością. And maybe you just need still need to withdraw yourself from the temple and the holy of holy so God can come in. I może ty powinieneś wycofać się ze świątyni, żeby Bóg mógł wejść. So please think about that. Pomyślcie o tym. What is your situation? Jaka jest twoja sytuacja? Do you experience the Holy Spirit? Czy doświadczasz Ducha Świętego? Or not? Czy nie? And why not? I czemu nie? Maybe you are still in front of Jesus and the Holy Spirit. Hmm? Maybe you are still blocking the way for the Holy Spirit. Może blokujesz drogę Duchowi Świętemu. Did you ever allow the Holy Spirit to work in your life? Czy pozwoliłeś Duchowi Świętemu działać w swoim życiu? Are you expecting the Holy Spirit to come? Czy oczekujesz, że Duch Święty przyjdzie? And do you allow the Holy Spirit to take control in your life? I czy pozwalasz mu przejąć kontrolę nad swoim życiem? Or do you still want to control the Holy Spirit? Czy dalej próbujesz kontrolować jego? Because that will not work. Bo to nie zadziała. That's not possible. To jest niemożliwe. And are you willing to receive the Holy uh, Spirit gifts that he wants to give you? Czy ty chcesz otrzymać te dary Ducha Świętego, które on chce ci dać? And when you receive them, are you willing to use them? I czy kiedy je dostaniesz, to czy będziesz ich używać? Because that's what they are for. Bo one od tego są. You have to use them. Musisz ich używać. And maybe you already have the gifts. Może już masz dary. But you're still not using them, just like I said. Ale może ich nie używasz. As you still want to control the gifts. Bo dalej próbujesz je kontrolować. Instead of letting the Holy Spirit control them and you. Zamiast pozwolić Duchowi Świętemu kontrolować ciebie. So basically what I'm saying is you should be a tool in the hands of the Holy Spirit. Powinieneś być narzędziem w rękach Ducha Świętego. And I think we can all relate to a, a hammer for instance. I myślę, że możemy porównać to do młotka, że możemy siebie porównać do młotków. When you have a hammer, kiedy masz młotek and you have a nail, i masz gwóźdź, The hammer is not hammering by itself, right? Młotek sam nie przybija gwoździa. So you are controlling the hammer. Więc ty kontrolujesz młotek. And then the nail will go into the wood or whatever you try to do. I wtedy gwóźdź zostanie przybity. But if you are the hammer, ale jeśli to ty jesteś tym młotkiem, then you let God control how hard he will hit that nail. To nie ty kontrolujesz jak mocno uderzysz ten gwóźdź. And he hits it a bit more from the left or from the right. Czy nie kontrolujesz, czy uderzysz bardziej z lewa czy z prawa? You just let God control the tool. Po prostu dajesz Bogu kontrolować narzędzie. But in this case, you are the tool. I w tym wypadku to wy jesteście narzędziami. And God is using you and your human body. I Bóg używa was i waszych ludzkich ciał. To do his work. Żeby robić swoją pracę. You just have to be open to that. Musicie być na to otwarci. And you just let your mouth speak what God tells you to speak. I musicie dać Bogu mówić przez was. If you're not letting God take the control, jeśli nie dajesz Bogu przejąć kontroli, and you still are blocking the way for God to enter your temple, i blokujesz drogę Bogu, we really would like to pray for you in a moment. Chciałbym się o was modlić and give you the opportunity to accept God to take control. i dać wam okazję żeby, do zaakceptowania kontroli Bożej. So you can let the Holy Spirit work through you. Żebyście dali Duchowi Świętemu pracować przez was. And work in you as well. I w was. Because it's also for you. Bo to jest też dla was. And if you are blocking the way, God can also not work through his Holy Spirit in your situation. Jeśli blokujesz drogę, to Duch Święty nie może też działać w twojej sytuacji. Because he also wants to be there for you, of course. Bo on chce też być dla ciebie. He wants to heal you. Chce cię leczyć. He wants to talk to you, like I said. Chce z tobą rozmawiać. He wants to uh, lead you in all circumstances. Chce cię prowadzić. He wants to comfort you if you have a painful situation in your life. Chce cię pocieszać. And all that kind of things, they are there for you. On jest dla ciebie. But but when you block Jesus and the Holy Spirit coming in, Ale kiedy blokujesz wejście Jezusowi i Duchowi Świętemu, then maybe you should take a step aside so he can come in. To powinieneś zrobić krok w bok, odsunąć się, żeby on mógł wejść. So, but maybe you are also here and you do not even even know Jesus. A może jesteś tu i w ogóle nie znasz Jezusa. And you have never accepted Jesus as your savior at all. I nigdy nie zaakceptowałeś Jezusa jako swojego zbawiciela. Then I would like to tell you that accepting the offer of Jesus is the best thing and the best choice you can ever make. To chciałbym powiedzieć wam, że akceptowanie Jezusa to najlepszy wybór, jaki możecie zrobić, jaki możecie podjąć. When you choose that uh, position, bo kiedy wybierasz tą pozycję, then you will know for certain that you will go to heaven. Będziesz wiedział, że na pewno pójdziesz do nieba. When your life on earth is over. Kiedy twoje życie na ziemi się skończy. And you will find a friend in Jesus. I znajdziesz przyjaciela w Jezusie. Not just for a moment, but for the rest of your life. Nie tylko na chwilę, ale na całe życie. So if you would like to know Jesus in that way, więc jeśli chciałbyś poznać Jezusa w ten sposób, we also would like to pray with you and give you the opportunity to accept Jesus as your savior. Chcielibyśmy się o ciebie pomodlić i dać ci okazję. So I don't know if there's a prayer team here that is ready. Nie wiem czy jest gotowy jakiś zespół do modlitwy. So maybe they can come forward and we can, if you want to receive the Holy Spirit again or remove the blockage that you created. Mogą oni wyjść i jeśli chcesz się połączyć z Duchem Świętym, we ask you to come forward and we will pray for you. to podejdź i będziemy się o Ciebie modlić. You can come now. You don't have Możecie to wait podejść for teraz, anything, nie musicie czekać. Zapraszam liderów.